Él viste la muerte por dentro, él visto la muerte por dentro. Llevaba un niño en brazos, y yo mi infana en sus brazos. No tenía pies, no tenía peor. la noche, par de los emplamuzos levantes y cascalladas de la aurora, la sonora, la soleada, Vina y el diré com és inútil voler al el Al ver cómo me cae a molins de muerte. Més no vacilo pa, pero no vacilo. Las teves pupilas, tus pupilas, ara inmóviles, hasta ahora inmóviles, tiemblan en mis ojos abiertos. Muchas sorpresas, sorpresas y taquitas suspiras desde que las chispas desde tus ojos ya no que ya no hay nada en entre tú y yo no hasta estaridad